forigi microplastajoen el la aquo. Shainas CHE plastajo in un tempe regas la mondon. La vorto plastajo usigas por amplexa quanto da materialoi kiwi consistas el polimeroi, plei ofte derivitae el FOSSILIAE brulajoi. Ili estas MOLAI, flexeblei, malpesai, long daure cae mal multe costae. Ien la qualitoi ciui faciligis la disvastigadon de tiei substansoi tra la tuta planeto. One trovas microplastagioin cie. En nia corpo, en la aquo, en la naturo, en nutrajoi, ec en vivuloi, en isolitai locoi kiel la suda poluso tio farigis unu el la cefai problemoi relate la natur medion nun tempe. Demando kiun oni ancora un neclare respondis, estas tio, ciu tiui particloi povas minaci la homan sanon cae la naturon. Nano plastajoi estas millone malpli grandai ol micro plastajoi do ec pli minatsai, char ili penetras organoin protectataen per barieroi. Oni trovas ilin ec en la homa cerbo. Zorgemo pri micro cae nano plastagioi en la medio conducis sciencistoin al cerciado de alternativoi. Unu el tiui estas la usado de bioplastagioi qui derivas de renovigeblai fontoi, biologie degradigeblai. La idea estas bona, sed la problemo estas che dum la biodegradigado ancao bioplastajoi fragmentigas cae formas micro cae nano plastajoin. Citiui povas interagi con niai homai organoi cae causi biologia in reagoin. Alia motivo por zorgemo estas la facto che la minerala aquo en plastae boteloi eble en havas pli da plastajoi ol la aquo quiu eliras el cranoi post purigato. Bona novajo estas che scientistoi en la Universitato de San Paolo creis tecnologian manieron Forig te micro micronanoplastajo el il la aquo. La nova technico usas magnetizita in nanoparticolo al polidopamino, Polimero derivita de dopamino, uno la substanzio che vitransdonas interneurona in messaggio tivi particloi capablas ligigi alla micro nano plastajoi cae tiel. Citiui povas esti forigitai in la aquo per applicado de magneta campo. Polidopamino firme al crocigias alla plastai particloi in la aquo cae faras ilin capteblei per magneto. La nova tecnico utiligas ancau enzimoin quiui decomponas la plastagen en basain eroin. Oni clopodas ancau collecti la plastagen por reusado, anstatau lasado en la natur medion. Bela estas la usado de scienzae remedoi por protecti la natur medion.